sobera, sobera da, gehiegi delarik gehiegi da, hori egia da, ez, tatazia alderantzizko sobera delarik, ebe sobera da, jober menar, sobera badirelarik, ebe sobera badira bezieko ausapesak berriz leku haundia badu joanen ostegunetik prentsako ipagaietan, haun espezial emankizunean berekin eginduten elkarrizketan erriaren bisita egin ondutik eta ongi esplikaturik gainera uh, be azkenik beste esaldi der bat berriz ere atera du sobera zela sobera imigrante eta sobera kebab beraz je trouve qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Quand il y a trop d'immigrés dans un pays, c'est trop d'immigrés. Je trouve que trop de kebabs, c'est trop. sobera kebab, sobera da, sobera imigrante, badelako, biztanena, lotura simpleara, usapez unen ateratze naturala, logika ondiz, komentario batean batek zion bezala, ironia ondiarekin. Beharrik desagertarazten dituela kebaburiek, aldi guziz, bezie zentrora joiterakoan, kebabat jan eta islamisten bandera hartzen dut, eskutan eta frantses suri sintxo guziak hiltzeko asmoa dut. Frantzia jatorriz judeo kristaua beraz kebabikez. Ala zer dion, eh? ala du esplikatzen bereziki. Bon, txinatar jatetxeak beraz beharko dira kendu, jak ere, lursagarrak ere anzten alko ditugu, duela sortzimila urte Amerika Latinatik heldu baitira, su artifizialak ere debekatu beharko dira, txinatik eldu dira hauek ere, ah, eta pastak ere, eh, txinatik eh, eldu dira, jakin dezazien, eta kafea ere, kafea ere fini, antzi zenta ez da jatorri judeo kristaua etiopatik, etiopiatik barkatu eldu da kafea, beraz hori ere fini eta behala zer erantzun emaiten alden eh, olako esaldi zozo bati batzuek beste idea zozo bat ere atera dute azkenean erantzun eh, simple bat egiteko eta provokazio pixka bat egiteko eh, kebab festival bat, nazioarteko kebab festivala, eginen zela beraz maiatzenean bezien, Jare sozialean beraz eh, ampatu den fenomenoa, eta ma bost mila pertsonak eh, definitzen duen gertaldia hori, maiatzen eginen dena, be hori bezien. Je trouve qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Bai, sobera, sobera da. Egan bezala, mil esker hortan bego. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, itz eta putz, itz putz, itz eta, itz putz. Eta berdenboran, eh, bestalde Frantsua luzeten etxean bisitan, hau da ere frantxese dabidetan bazter guzietan aipatzen eh, dena, eh, komunikazio momentu bat, hola deitzen alda, momentu hori François Hollande, frantsesen gandik urbil, eta bai frantses presidentea joan da luzeten ikustera, frantses simple bat, bere apartamenduan, eta bere apartamenduan c'est là Holland ginda, sorpresa bat egitera ministroekin kafiain hartziat simpleki. Uh, eh, Ordean nola pasatu da, be, da, olakoak eh, komunikazio momentuak dira, beraz, ez da naturaltasun haundirik, eh? ez da sekreto haundirik eh, gibel hortan, uh, diakinik, uh, zenta hor irudian ikusten da, beraz, François Holland simpleki, hildu da, egunon luzet, ze plazera zure ikustea, untxa, eta, oh, ze harri kamera initz bada, eta bar, eta bar, xaloin tipi hortan justu-justua denak eh, sartzen dira, sardinak bezala tinki, eta beraz eh, BFM TVek bere inkesta egindu, uh, eh, beharrik hor direla kasetari hauek ulertuk ulertzeko beraz gibilean zer pasatzen den, on, eh, simpleki uh, elkarrizketatzen du uh, kazetariak luzet eta luzetek uh, respikatzen du beraz pasatzen den, hausapesak uh, galdegin dio luzeti ea François Hollande etortzen altzen bere etxerat bisitan, eta berak baietz nahi bazuten, eta bestalde ere uh, nola pasako zen, bezinketa uh, garbiketa egindu erriko etxeko batek, etxean, kafea ere estuberak eh, prestatu, erriko etxeko batek eh, egindu, e, eh, bestalde kaderak ere erriko etxetik etorri diraz, eta luizetek etzuen aski kaderarik, François Hollande bere ministro eta lagun guziak ekarazteko, eta be, berak egin nahi zuen galdera bat ere, galdegin jote ez egitea. beaucoup d'émigrés, mais euh, pas de, des clochards qui crèvent, pour ainsi dire, ouais. qui crèvent dans la rue. Mais ça, il fallait pas que je le dise. Qui vous a dit de pas le dire bah, le, le gars de l'Élysée. Aldan ala, espikatzen duen bezala, bazuen galdera bat egin nahia Franzo zergatik uh, imigrante eta zokupatzen zira, eta eh, anzten dituzu uh, karrikan bizi direnek diren jendeak, horiek ere hor baitira, eta horiek ere lagundu behar baitira, baina beraz uh, iduriz. be, gobernuko batek, randio, galdera hori etzela egiten al, bon, hor nor da, oraindik ortaz politikariek egiten duten guzia gaur egun kalkulatua da, erraiten duten guzia, eta BFMTVek bere superinkestari esker hori dena argitarata gertzen du, hau bai dela terrenoko inkesta paluzet, lortu du bederen landare sorta bat etxean urririk eskuratzea, eta kafia erriko etxeko gizon batek serbitxaturik bere etxean, istudio inutiluntatik ez dakit besterik ateratzen alden, ara, astelen nuntako eh, giroa beraz hemengo estudioetan. Musika pixkat, pixka bat. Uff! are indartsu, gogor eta zergatik espaitira guti hor musikanari bideo untan mila musikari ari dira zuzenean musika diotzen, kantariak, gitaristak, bateria dioleak, denak kanpoan eta denak italiarrak, zergatik italiakoak, eta zergatik kantu hau Foo Fighters taldearen kantu ah, deitzen dena Learn to Fly, beraz, berri zartu dute mila pertsonek, galdegiteko taldeari italiarat urbildu dadin kontzertu bat bederen eskaintzeko mila batzun talarrogeita amazazpi urtetik ezpaita urbildu iduriz italiarat eta hemen beraz zer ateratzen den bideoan ikustekoa, sare sozialetan partekatua dena, hogeita 6 milioi aldiz jadanik ikusia izan den Bideoa to fly, beraz, kantua, Foo Fighters zena berri dute mila musikariek, joanen uda erditsutan, eh, aterazen bideoa, hogeita 6 milioi aldiz begiratua izan da, eta helburua zen, beraz, uh, mila musikarioien kontzertuarekin batera, taldea ekajaraztea italiarat eta lortu zuten, Eh, beraz taldeak jakinarazi zuen italiarat zela. urte bateko lana idurize hala ere bideo horren eh, inguruan eta hor eh, gaur berriz ateratzen dena sare sozial batzuetan hala holako bideo polit bat beste bideo bat Euskal Herrian egin dena oberena dantza taldearena oberena dantza taldeak irurogeita ma bost urteak bere irurogeita ma bost urteak ospatuko ditu irunialdean eta hortarako uh, flash mob bat proposatzen du eh, eta be, ere hainbat sare sozialetan agertzen dena oberena dantza taldearen hau ere dola zonbait hilabeteko bideoa dena eta iruñako karrikak animatzen dituenak bon, sortzi mila aldiz ikusia izan da, usta gaizki, jala ere. Hozien, aspaldi ez ginitela flashmobak aipatu hainbeste, aipatzen zirelarik, eh, gara batzutan hainbeste, bazter guzietan egiten zirelarik, kasik orain moda berri bat sortzialiteke berri zastea olakoak egitea. Bo, ekonomia orain aipatuko dugu, ahont gaiez aldatzen eh, dugu, eh, banku mundialari sortzion guzia itzuli baitu Islandiak, 2008an Islandia lehen estatua izan zen gorian sartu zena, Lehman Brothersen krisiaren ondotik, baina Islandiak berak kudeatu zuen krisia ateratzea, eta zuen Europako beste herrialdekin berbidea hartu, banku ustelak adibidez ustelak, usteltzen eta hiltzen utzi zituen, banku buruak ere epaituta zigortu, eta ez diruz lagundu uh, frantziar edo alemaniar proiektu egeri komparatuz gostu publikoak apaldu dituzte ala ere, zergak ere emendatu, behinen berezike haien monetaren devaluazioa ere egin zuten euneko irurogeita marrikoa, eta berbidean beraz Europari bizkarra eman zioten, Islandiako buruak eh, joen urtean justuki familia batzuen zorra baten zati bat bat desagertaraztea ere erabik, erabaki zuen etxe mailegu bat egin zutenei zuzendua zuzen eh, loretsu bergunanekin aipatu ginuen uh, kronikan hor bizki gauza interesgarriak ere ateratzen ziren justuki egin molde hortaz eta ipar euskal ere konparaketa bat ideia da hor, 2008ko eh, krisi nagusi hori hor, eh, hainitza ipatu duguna krisi ekonomikoa intzin, eh, etxe mailegu bat egin zuten edo pertsona oier bideratua da, proiektu hori deitzen da leidritigin zuzenketa deitzen dena, eta bon, fiti-fiti espikatzeko da, be, irurogeita behatzi mila familiak hartu dute hori, eta oien zergari dozu iruzugari kentzen zaie hogeita bost mila zortzireun hots eh, hilabetero euneko eh, pagatzen zutenaren euneko amairu gutiago. Guti gora bera, eh, Islandiako uh, ideia hori, uh, ikusten dugularik uh, beste estatuetan politika desberdinak dituztela krisiari begira. Islandia, bon, Europari begira eta bon, munduari begira, ere berdin, eh? estatu desberdin bat da krisi ekonomikoa kudeatzeko manera hortan, Loretsu. Bai, ba, ez da estatuaren gatik, eh? hor janen dugu gehiago eh, krisi, lehen, lehen aziren ukaiten krisi finanzarioa, eta hori bi mila sortzian, eta izan da altxamendu tipi bat, ez, izan da egiazko altxamendu bat eh, Islandian, eh, ez dakit jende hori hitzen den, ito eh, zen Islandiak bat eh, festivalera kondatzera hori, beraz, eh, berak haiten zigun bezala, eh, denak atera ziren eh, kajiketara, kasero lekin, eta, eta blokeatzera haien parlamentua, eta hori guzia. Mm. Eta, zenta, beti bezala, parlamentuak beraz, naiz, haien bankuek e, sekulako be, diru galtzeako kantzituzten, beti bezala egiten da spekulazioa eta spekulazioak egiten dituzte egitik kanpo, egiten zituzten bereziki e, Inglaterran eta eta Holandan eta beraz e, spekulazioa ikilan e, be Islandiaren e, PIB osoaren ama jaldiz gehiago galdua zuten Eta behaz... E, PIB da, e, urtean irabazten duenak estatuak, ez? Hori da, hori da. Eta jana edu... Amagaldiz gehiago be... galtzen zuten galdu dute amajaldiz gehiago, eta est, estatu gehienek Europa, Europa liberaluntan egiten dutena, da, be, erosi bankuen zuhak, janai baita, diru publikoari, eh, diru publikoa erabili, banku pribatuak salbatzeko. Hori da. Hori egiten dute sistematikok egiguzietan. Eh, hori ikusi dugu dena den bai, biletik. Hori da, mhm. hori Espainian eta, ba, denetan, e, ba, estatuak eta denek egiten dituzte olakoak. Bai eta Grezian ere, eta hola. Mhm. Eta hor gertatu zena zen, egia altsatu zen, eta, eta beraz, e, gobernamendua kanporatua, eta, eta ege egin zituzten, jakiteko, ea soja e, pagatzeko presziren, eta denek e, ege eman, eta uniko laro magean, eta izan zen gero bi aldiz referendum bat, eta azken finean ezin zen, eh, ezin zen ukan eh, jendearen baietza be, zoha beraz, eh, errefusatu zuten, Europaren, be, ba, Europak batzutan gaiten du, ongi litaike hori egiten bazinu, Mm -hmm. Eta segitzen bazinu gure aholkua, eta hor eh, ez zuten segitu Europaren aholkua, eta eta refusatu zuten pagatzea soja. Hortik abiatu zen biziki gauza bitxi bat e, eh, e, eh, Bretania ondikoek e, erabili zuten estatu mairak gobernamenduak erabili zuen lege antiterrorista bat Islandiaren kontra, pagade bere bere zohazta ez badu berak pagatzen janaidu nahi du Inglaterrako bankuek be haien haien zoha pagatu beharko dutela mm beraz spekulazio jokoetan azken finean Inglaterrako bankueri erortzen da ere eta eta beaz bai bai ez zuten lortu zenta ah, junta fe ahigarria da nola beti erabiltzen diren lege horiek. Bon, ba, eta azken finean, beraz, populakuntzak lortu zuen ez estatzia, etzuela populakuntzak pagatuko hori, eta lortu zuen ere eh, konstituzio behi bat sortuko zutela. Eta sortzeko konstituzio behia, erabaki zen eh, sortuko zela be, biztanleriarekin. Beraz, e, jakin behar da, be, bezain handia dela populakuntza mailean. Beraz, irudikatu behar dugu, be, bere estatu propioa barima mazuen, bai. separatuki aldetik eta nafajotik. Entxia dezagun. E, eh, ara, irudikatzeko pixkat, irureun mila pertsona horiak gira, eta eh, irureun mila pertsona horiak dena joan dira kajikara, eh, bai honan taztagitze, eta dena blokatu ginuen, eta orain proposatzen daukute konstituzio berri bat egitea, eta, eta beraz, osketatzen dituzte mila behun pertsona, mm. Eh, edo zein, beraz, osketatua dira lista, be, bakizu, baditu, badituzte, ba... Zerrenda ofizialak, azkenean, bai. Mm. Zerrenda ofizialak, eta, beraz, edo pertsona, edo zein biztanle, izaiten altzen eh, ogen parte, mm. mila behin hola, eta gero besteak ziren eh, irureuna ditu, edo, bai. eta, ba, beti zela, beste batzu, kontrol mota bat ala ere, Eta uh, hor beraz, eh, hoien artean, be, asamladak egin eta konstituzio baten, uh, baten sortzen hasteko. Arrigarria da, la ere sistema hori ez. Fe, imaginatzea, estatu batek hori proposatzea, bon, irurion mila dira, beraz, ez, ez tipia gelditzen da, la ere maila tipiko uh, podere gune bat da, ere horregatik hori uh, albidetzen du berdinaz? Horregatik bereziki, bon, hor, eh, gizarteak lortu duela, ba, eh, estatu, ba, estatuari eh, kontrol bat ezartzen, eta gehienetan gizarteak ez sekulan kontrolik podere gintzan diren jenden bai. gainean, bez. Mhm. Hor, bota zituzten podere gintzan zirenak, eta podere gintzan sartu behar zirena behiz, eta gehienetan botatzen duzu bat, eta beste bat txartzen da, berriokoan dena. Mhm behaz hor gertatu dena da bota dute eta atxeman behar zen eh, beste medio bat kalmatzeko eh, altzatu den populakuntza hori prestena dena aldatzeko. Zenta kusi behar da egi horiek, e, eh, ipajiko egi horiek, ez dira bate, bate, bate usatua jendia kanpoan grebak egiten edo manifak egiten ukaitea. Mm sozialdemokratak izan dira luzaz, eta beraz jendea be, pixkat irudikatu behar da sokoletezko diktadura bezala. Jena baita, emaiten hau zute nahi duzun guzia zu, isult, fe, <laughs> zu kalme egoiteko. Mm. E, hori irurugoi gajena markadan gertatu zen, gire ba, bazituzten han, e, ba, ba, ipajeko egietan bazira hainitz e, be, greba, sabotaiak eta hola, eta beraz izan ziren akordioak eh, sindikatu eta gobernamendu artean eta enpresa hundien artean, sindikatuak gelditzeko haien eh, greba horiek, eta besteak emaiteko bizi baldin zaunak. Ara, beraz, geroztik, kalme dira baztexak, eta lehen aldia zen, hainbeste altzamendu gertatzen zela Islandian eta eta ara beaz eta eh, horrek orain... du azkenean albidetu ere eh, hori aldaketa hori eh, gobernuaren uh, joaitea eta konstituzioaren berridazte hori azkenean bai, mm. bai. eta hortarako oraingo berdin eh oraingoak ere jaiten du familiei emanendakotela fe utziko datekotela ezpagatzen haien eh, etxearen partea eta hori mm. guzia zenta ez badute hori egiten populakuntza ez da kalme egonen beaz mm. Ados, eta hor, uh, azkenean zen da zorra hori beraz ez eztatzen dute, baina eh, ez da hola ez eztatzen ere, uh, zati batean beraz estatuak du pagatuko hori iduriz, uh, baina taksatuz azkenean bankuak, eta beti bankuak babesten direlarik beste estatuetan, hemen bankuak zigortuak dira, banku buruak zigortuak dira, presondegirat uh, botaiak ere, uh, be, errolagatik... 2008 sortziko krisian ere. Bai, bai, hori da. Azken finean, e, eh, behintzatok, eh, haien e, emana dira irresponsabiliak ziren zirenei. Logikoa eh, da azkenean. <laughs> bai, hori da. Hori ez egiten, eta hor behintzat, e, ukaiten aldut ere, fe, ikusten den bezala, zor, ba, zigoja izaiten alda e, presondegia ere, eta, bon, biztan dena beti bezala, e, goi mailako jendeentzat, ez da asekunan egiazki zirauten, eta hori, bai. baina. Mm -hmm. Baina, bai, ahigahia da, mundu finantziaroa nola babestua den, mundu politikoa baino aise gehiago, eta azta, badakigu deia nola mundu politikoa babestua den, mehor mundu finantziaroa oino gehiago mundu mailan, eta behaz eh, hor lehen aldia da batzu unkiak direla. Mm. Bon, be, Islandiari begira egon behar gira, beraz, ikusteko ere hemen ipar euskal egitik ber uh, eh, diendeko balin bai. bada, zergatik ez kasolak atera? Ba, ba, ba, ba. E, ateratzea ontsa da, gero reformismoa nahi bukaitea, ez da horrek irauna arazten du sistema ere, beraz. Loretsu berguna mil esker, laster, simonetur alti, itza, euskal Herria, ipatuko du, Pei Bask delakoa eta bestalde seiak laurden gutitan gure gomita gaur e, eh, Ramuntxo irastorza izanen da, bera okina da, bai gorin, eta prefetak galdegin du e, legedi bat eh, e, respetatua izan dadin, hotz zazpiegunetatik egun batean bereren estea okin degia lege zar bat e, hor jakinarazidu prefetak inkesta bat plantan emanen zuela okinen artean, eh, Ramontxo Irastorzaren iritzia hartuko dugu, bostak eterdi mementu zeuskali jatetan berriak Bernadet argainekin. gainekin. Bizi mogimendukoek hiru halki hartu dituzte goizian Baionako HSBC banketxetik, Erve Faltziani Suizako HSBC banketxeko informatikalari uiaren kontrako hausia egun asida da Suizan, eta hunek zuen Swiss Leaks deitu afera plazaratu, klient baten izenekin eta zergarik ez pagatzeko lekuan emanazen txistima, hausiaren hasteko eguna hautatu dute bizikoek ekintzaren zat, eta hitz meiten dute alki horiek berriz agertuko direla Parisen kop hogoita bat biltzagaren kari. Egun Parisen asida sei eskualdunen hauzia, 2000 amareko martxoan polizagizon bat eh, hila izan zen Parise aldean, auto saltzeko garraza batean bost auto ebatxi eta tiroketa bat izan zen polizarekin, horietarik bat hiltzen, tiroketaren lekian bedean, Joseba Fernandez aspurz zen bakarrik arrastatua izan, beste presunek ies egin zuten eta berantago gelditu zituzten, sei haste iraunen du auto O Auxio Recam. Ekonomia sozial sailean ari diren kooperatifen azokak, sektore desberdinetako kooperatifa eta elkarteak bildu ditu aste ondajean irunen, kooperatiba gisa, modu etiko eta ekologikoan edo oroak moldu alternatiboan ari diren enpresak ezagutzeko parada izan da, laborantxa energia eta konsumo taldeetako sektoreekin zer ikusia zuten erakusteketariak hor ziren. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Nik egiten duz gehien gehien bat eskoraz, lana. Baina gertatu izan zai. Espainolez egitea eta frantzesez eta frantsesez egin naizelak. Ah, me orduan me kasetelaria zinen, egiazki, uh, eh, zara. Euskaraz ahintzelakoz, eh, ahintzen kredible zer? Be, hori da. Frank Dolosor kasetelaria. Zure irratiarekin komunika ezazu, goizberri eta hitz eta putze mankizunetan zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrikin egin ezagun. David Zurutuza asteartundako goizberriko gomita, errealako futbolariak antolatu ikastaroa Ipar Euskal Herrian aipagai, bigarren partian Antion Duur, errealiko langilea gurekin ere, suri urdinen garapen plangintzaren berri emanen dauku Ipar Euskal Herriari begira. Itz putz, Eta prentsa ipatzen dugu itzetaputzen, berria puntu eusen uh, eh, dopatze gai bat eh, tenoreuntan nagusi, akusatu batek aitortu du EPOA zuen pakete bat bidaliziola urdai baiko presidente. Oiari Antoni Martxan txirindulari oiaren emaztea da Teresa Mesa, biek txirindularitzarekin lotutako produktuak saltzen ituzte eta Mesak beraz adierazidu EPOA zuen pakete bat ikorriziola Zabalondo uh, eh, bimila mekako urdai bai arraun taldeko presidenteari uh, Zabalondok eta gainerako akusatuek salaketak uh, arbuiatu ditu dituzte gau rasi beraz epaiketa Bilbon berria puntu eusentxe eta sun guziak. Beste hauzi bat bestalde ere berrian gainagusi gisa askapenaren hauzia bukatu da askapenaren aurkako epaiketa epaiaren eh, beraz emaitzaren zain geldituko dira uzipetuak eta amaia izko abokatuak absoluzioa eskatu du bostentzat bostentzat ilegalizazio politika bortitzak bost bost eskubideak zabaldu zituen, zapaldu zituen markatu, lehen goratzeko aukera bakarrak absoluzioa eta askapenaren jarduna libre ustea dira. Hala, be, ahazoitu du, beraz, amaia izko, abokatuak askapenako bost hauzipetuen aldeko absoluzio eskaera. Bestalde berrian aitor Estebanek bidegabetzat jo ditu Pilar Jaolak Euskaldunei eginako kritikak, katalanei sustengo adiraztea gauza bat dela eta tartean sartzea beste bat dela adierazidu eaiotako Espainiakako Kongresuko bozera maileak. Iparaldeko itzan bestalde bigai nagusiak tenore untan, asez bezeren bulegoko aulkiak berreskuratu ditu bizik, kakotzen artean beraz berreskuratu, eh, berrietan aipatzen ginuen bezala, biziren ekintza berri hau, eta bestalde eh, kontrakoak eta aldekoak parezpare biltzarean, hau zapezen biltzara beraz ere, aipagai hemen itzan... Nazioarteko gai bat aldiz nagusi argian Erdoganek berea egin du AKPek gehiengo osoa berreskuratu du Turkian. Eh, beraz emaitzak gertu dira Turkiako hauteskundeen ondotik, ez usteko garaipena gaiten aldugu, justizia eta garapena alderdiarena, herrialdeak bizi duen egoera nahasia baliatuz Turkiako presidentearen alderdiak ekainean galdutako botoak, azkenean berreskuratzea lortu du, gehiengo osoa beraz lortuz, naiz eta inkestek eh, alderantzizko azioten, emaitzak jakin bezain laster istiluak piztu dira ipar kurdistanen uh, eh, setasunak beraz hemen argian lasterketa bat, aipagai bestalde, zergatik hartu parte behobia donostia lasterkaldian korrikaren festa batzuentzat negozio masifikatua bestentzat hemen zergatik argia puntu eusen eta erri herria resia zorroit gira, gazteizko herria resian, zaurituriko ertzain geienak, geiegizko indagaren ondorioz lesionatu ziren, ala zer ateratzen den uh, segurtasun sailetik, emezortzi ertzainek hartu zuten min maiatzaren emezortzian, gazte izan egintzen erri desigite lanetan, eta beraz, uh, lege bidaritako datuen arabera, uh, eh, geiegizko indaren gatik uh, ukantzituzten lesioak amaseiak emezortziren gain, beste bi aldiz beraz, zaurituak izan ziren. Baionako H6 bankua ere ikusgai eta aipagai eh, kazeta puntu eusen, baita media bazken ere, beraz erramezala argiak ere ipatzen zuen hor, uh, eh, ba, itzak barkatu iparaldeko itzak aipatzen zuen aulkien berreskuratze hau, eta alderdi sozialistata ziburu ere, ziburu biziren arteko akordioa gelditu dute, 2000 eta malauko tokiko hauteskunden biaramunean, abertzale eta sozialistek akordio bat izenpetu zuten, gipuluren eskuineko listari aurre egiteko bigarren itzulian implikazio eskasagatik beraz abertzalek, aheman hori austea erabaki dute kasta puntu eusen aipagai euskal puntu eusen ere eh, nahi baduzi euskal Herriko laborantzak gambara iri elkargo bakararen alde ere kasta puntu eusen aipagai eta media bazken Nikola Bonemezo sustengatzeko taldea ere ikusgai uh, eh, dioren larun batean, beraz eh, sustengu mm, bat eh, proposatu zuten prentsa hori ere adieraziz erramezala uh, Bonemizonek bere buruaz beste saiatzea saiatu delarik Bonemizon markatu. markatu zudezen ere biztan da ipagai, bigarren gai gisa hemen uh, osasuna egonkora dela beraz azpimarratzen du kasetak hil zelarik, beraz bere buruaz beste saiatu ondotik eta erkokain ere gai nagusi zudu ezten gai ezalatzen dugu aldiz orain zurekin simunitu jalt PI barka, Euskal Herria aho guzietan da azken aldia untan. Ta hainbatobe, bereziki ez baita folklore gaientzat baliatzen, zerbaiten txaltzeko edo beste. Ez, huai Euskal Herria ahlo politikoan aipatzen da, Euskal Herria egituratu behar dela. Eta ez da bertzalen gandik soilik entzuten, Euskal Herria egituratu behar dela bai, mena zer berri. Euskal Herri berri batetaz girela ari. Euskal Herriari hegoak ebaki dizkio hainbat jendek. Frantxez edo kontzientzia gaben partetik, bon. La petite nation dans la grande nation. Ben Euskalun kontzientzia dunen partetik, uh, parisen horratza parixen ala hego mende Errestasun historio ala kolonizazio kulturaren beste eragin bat. Txiste edo more delako egiteko erdarakarak baliatzea, no problemo. Baina erdaraz pentsatzen hasten edo segituz, hizkuntza batek omen bere munduaren ikuspegia baitu. Eta erdal hitzai euskarazko baliokideak emanez, iparra ez dugu jagaltzen. Adibide bat emaiteko ikus dezaun nola euskaraz hitz ferratzen den. Ahatik aitortu behar dut datorren adibidea ez dela egokina, baina minuta bat eterdiz, kolonizazio kulturala edo metaforen eta ideien itzulpen gintzaren arloa barnatzea, ezin. Beraz, hartu pehi, bon, herri, bask, euskal. Euskaraz mintzatzeko Francesco Burua bustanat pasa talderantziz, holapei bask euskal herri, tazerak ez du ez buru ez bustanik. Fili esker, Simon, altolako argitasunak eh, beharrezkoak baitira egunero horroitaraztekoak eh, eta laster gurekilan gomita bat, jamuntxo eh, irastor zaberaz okina gurekin izanen da, ezan bezala beraz larrogeita mairuko lege bat aplikatzea galdegiten du prefetak eta beokin guziak ez dira ados horrekilan zazpi egun lan egin ordez sei egunetarat pasatu beharko baitute egun bat urtez eh, beraz etxiz, biharko oian erabaki eman beharko dute okinek eta inkesta bat eh, plazan, plazaratuko zuela jakin arazi du prefetak gaur okinekin bildu ondotik hori aipatuko dugu Ramuntxo irastorzarekin laster anartean musika pausaino bat talde batekin taldearen izena biluzik hau da taldearen izena eta lausotzen kantuaren izena osatzen otziet entzutea taunotik, seita sungeiago. talde hau Iruña aldekoa eta beraz eh, disko berria aurkezten du ere taldeak lausotzen eh, deitzen dena eta biluzik eh, taldea uh, benik ba, ez duen ezagutzen uh, uspentsu lehen diskoa dutela ere hemen agertzen eta oiek dioten bezala pop musika maite dutenak pop musika egiten ez dugula diote eta rock musika gustuko dutenak berdin beraz pospozik irekiko dugu Google irekiko dugu guk gure bidea. Eh, eta hori erranik gure gomitaren tenorea orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Okindegiak ordian hastean behin behartuak e, be, egun batean beden zerratzia eta hori ez da berria mila behatziunta latonoita mairu urteko lege bat da eta guain aplikarazi nahi dutena, eta okinegi guziak, eh, be, estira horrekin ados, eta tartean badugu, jamuntxo, irastorza, txaldean zuri. Bai, eh, egunon. E, jamezalazu, bai gorriko eh, okina zira, eta e, zuk momentuan egunero idekia duzu okinegia. Bai, bai, egun guzi zidekia da, uh, urte guzian. Mm. Ordean, uh, bi harko eman behar da, uh, hori uh, prefetak galdeinik, uh, egun bateko uh, zerratze eguna, eh, hola, eh, dugu. Bai, iduriz, ba. Eta iduriz, zenako erten duzu iduriz, zuk espaituzu ukan beraz uh, galde hori gutun baten bidez. Bala, ez dut sekula deus ukan, uh, uh, ez tegit uh, ez giren uh, bolainiak konsideratiak uh, zoko otan, ero... Uh, Nik ez dut gutu ukan, orde honez dut eh, nik uh, eh, bizten da, eskoletik niz bate moitu. nori da, eh, galdetzen duena bi harko uh, eh, erraita zein egunetan etxiko duzien egun bat. Bai. Zuk adibidez hor uh, betidanik uh, egun guzi zidekitzen dugu zu, okindegia? Bai, bai, nik uh, neaitain segida hartu dut, dila sei urte, sei zazi urte. Eta gure eta meke berdin uh, guzi zidekia ziren, eta gure uh, nike ala segitu dut, Hala mm -hmm. segitzen dut, zenta e, eta ez gira hirian bizi, eh? kampainan bizi hemen, hori eh, ez da beste boren jehik, hori dion, bala, eh, nik, nik egon batez zerratzen bat baigurin ero e, baigurikoak, ero gogoragoak, e, baleako boren guztiak, e, e, baleako eta jende guztiak, egun batez egun dira hori eh, freskorik gabe. Mm Eta gio, uh, egun bat uh, eh, izten baduzia, gertatzen da? Nola adiez teknikoki hor, nola martxan zirazu langileekin eta... Ebe, hala, batzut uh, baino bidairu lau langile, ebe, egun batez uh, behar bali maut zerratu, uh, uh, ez dakit, uh, ero horren guti hau uh, gure langileak, ero bestenaz baino kendu edo... Hola, eh, ez dut e, ez dut pentsatien hola behar denein, e, zenta ez behitut ukan nik deus erteko. Mm. Zuk ez duzu ukan gutunik, orden ez duzu biharko e, eh, asmurik be egunetan e, zerratuko uzun? Ha, ah, ez ez ez, gutunik ukan nori behaute zer behauti hori ez tekit deusenik. Mm. Nik eta ala, informazioak gaitutut iretian edo telebistan, eta jurnaletan, ez dut nik deuse ukan gutenik, nire eh, ni, ni, eskualetik nizmo hitzen al. Zu, orden uh, eh, ahiskatzen duzu ere uh, zigorra ukaitea edo isun bat? Be, zigorra, ba, ez dut zaiti duritzen, ez dut dut zeukan. Uh, zira, obietia berri guzien jakitera irratien bidez, ero telebizte emidez. Orden, uh, ez duzu zerbait uh, ukaiten al, uh, ez pa zira jakinean, ez dut zaiti duritzen. Mm. Hor, eh, badakizu, zuk uh, okindegi guzientzat bergauzaten, hor, pentsatzen biztan da, eh, be, uh, entermarxe bezalako guneetan, hor, be, gunero zahalik dielaik, horiek ere uh, zerratu beharko egun bat, edo badakizu zait? Be, bai, bai, bai, biztan da, ez du, koloreik. Gizauziz, astapenean, neni ongsa horretzen Uh, mila behatzion eta latanoita mailuan lege hori ateazen piskat uh, Eh, ala iduritzen zate, entermarxe eta, alo, entermarxe, supermarxe horien eta kontratzeko biskat, horiek egun guziz irigitzen behitzuten, ordeon, uh, ala, deliberatu zuten, ordeon, to, behar obliazi, egon baten estera, hola, denak, uh, eh, boren eta maasin horik, denak, berdin izain zirela, mailberian mail izain zirela, astapirien, ene ala partitiezen lege hori. Me, bon, gero, ala, etzin, neokamdik eta kasu iten, etzuten, jose eta, Hala, hala segitu du. Mm, eta zendako guai heldu eh, da behaz eh, prefeta ingalde hori? Ebe, eh, bo, izan dira historiok landesetan. Landesetan izan dira noait tribunalian pastuik, bolain bat, tribunalian pastuik leo, lege horren gainean. Eta gero ez dakit, prefetak hori jakindu, ero, ero ana anna alazela hori, hemengo eta departamentianen nahi izan du gauze beraen, hain txor, ez mm. dakit. Hor, Macron legearen arabera, eh, prefetak eh, be erabaki hori deusestatzen aldu, du anulatzen aldu. Eh, zu adibidez, horren alde zinateke? Be, bai, bai, bai, duritzen zaten. Oaiko eunien nahi diinak, nahi diina, no, nahiak nahi iten aldu. Zenta gisauziz, bolangeria engun guziz idikia balimadare, langileak beren eta pausako eunak bat uste berdin langileak ez dira egun guziz ahi lanian, ez da uste ordeon uh, <laughs> nahi eta eh, iduritzen zat, eh, nahi dinak, nahi dina iten aldina iduritzen mhm. Eta zuretzat galtzea handia izango zen? Galtzea hondia? Bai, galtzea, egun bat uh, kentzia bai, astean. Bai, ba, egun ez rezeta entxok, urbil asteko, uh, pentsatzen dut. Eta ez duzuzuk justuki pausa bezala baliatzen al, egun hori? Be, pausa bezala, bakizu, nahi bauzu bihar ogia izan dain freskoa, behauzu egun eh, eta prestatu. Ordon, eh, bihar, eh, bihar ogia izaiteko, egun etxia balimada ere, noaitek berdu lana egin. Ode, maizu, enguziz behauzu izan ogia iten. -hmm. Ez da, egungo lana bakarrik, desperako lanare hor da. Polen nolada. hola da. -hmm. Ados, bo, ordean eh, ramezala jamuntxo irastorza zubai okina eta biharko erran behar zenuke normalki egun bat eh, be, zein egunetan eh, etxiko duzun eta be, zukeztu zuzeratuko. Beste okindegiekin mintzatu zira, beste zer egiteko asmoa duten edo ber zakit, elgarrekin zerbaiten emaiteko adibidez? Ba, be, uh, batek deitu nu, uh, Dona Pauluko bolanger batek deitu nu, jakiteko uh, zeide eta la ez ari gauza bere esplikatu dako, denik nila deus eukanik, eta bazila asoziazioneaten egiteko bidaia, eta jan hainin parte hartu. Bai, ez, ba, hartuko, la, eh, zentanik ez dute esteko idaia, egor dion, uh, eh, ala, eduriz prefeta behaute ikusi, eh, janazan egungo, egun bai, behar ikusi. Eta gero, ala, kusiko, eh, asoziazione horrek ze, ze, de, zeukaiten aldin, mm -hmm. Ados, bon, be mil esker jamuntxo, ba, irastorza, gurekin bai. egonik. Pasa, egunon. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Eta erran bezala, beraz, eh, prefetak eh, jakinarazidu bilkura horren ondotik, eh, beraz, inkesta bat, plazaratuko zuela, departamentuko, uh, okin guzieri edatuko zuena, beren iritzia hartzeko, uh, jakinik, beraz, prefetak nahi badu, be, lege hori, ez ez tatzen duela musikan sargiten, jakinik, beraz, Ramuntxo Irastorzak, etzola lehen gutu naukanea, inkestarena behintzat eh, eskuratzen duen. Musika pixka bat agurtu haintzin beti kantu berriekin gelditzen gira, Javier Muguruzaren bideoklipa proposatzen dautziet, Katrin Zwitzer deitzen da, Katrin Zwitzer norzen, Korrikan eh, sartu zen edo lasterkaldi batean sartu zen emazte bakarra lehen emaztea funtsian gizonei bakrik idekia baitzen. Bertan saiatu Kathrin Switzer Bertan saiatu Kathrin Switzer ondoren betikoa gertatu da. Gizon batzu kasi bultzaka eragozten. 都不。 deitzen da kantua Javier Muguruza, beraz hemen eh, beste artista batzuekin disko bat eh, ateratzen dute toneti anaiak deitzen dena eta hemen uh, beraz badok.eusen atxemaiten handuzi uh, bideoklip gisako bat grabaketaren bideoa dena Eta beraz, Katrin Zwitzer izan zen Bostoneko eh, lasterkaldian lehen emaztea sartu zena maratoian, hor arte gizoneri bakrik idekia baitzen. Uh, bost urte berantago emaztea ere ideki zuten lasterketa hau. Eta beraz, bere omenezko kantu hau beraz zuten ginuen Javier Muguruza eta bere lagunen eskutik. Eta nik horrekin agurtuko zaituztet gaurkoan itzetaputzen itzordua bihar, zeten horretan. Bai, bostak eta seiak artean. Usaian bezala Martin Kitio aldiz izanen da gurekin. Aste, arte, a, izanki. Seiak euskal irratietan. Aste,